ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين Na tulimtuma Lut alipowaambia watu wake, "Je, mnafanya uchafu ambao hajakutangulieni yoyote kwa uchafu huo katika viumbe vyote?" انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون Hivyo nyinyi mnawaingilia wanaume kwa matamanio mkawaacha wanawake kumbe nyinyi ni watu wafujaji وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون na haikuwa jawabu ya kaumu yake isipokuwa kuambizana wafukuzeni katika mji wenu maana hao ni watu wanaojitakasa فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين basi tukamwokoa yeye na watu wake isipokuwa mkewe alikuwa miongoni mwa waliobakia nyuma وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين na tukawamiminia mvua basi tazama jinsi ulivyokuwa